36 skirsnis. Tai vyko tuo metu, kai Čekijoje ir Vengrijoje 1458 metais stambius Europos dinastus pakeitė tautiniai vidutiniais bajurijų statytiniai Jurgis iš Podebradų ir Motiejus Hunijadis. O osmanai baigė užkariauti 1453 metais Bizantijos imperiją. Rytiniai vidurio Europos daliai iškilo rimta islamų grėsmė iš pietų, kurią tiesa kurį laiką sustabdė 1456 metais vengrų pergalė prie Belgrado. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje šitame regione užsitikrino savo valstybinę egzistenciją, bet aktyvaus vaidmens neįsikovojo. Faktiškai buvo įvykdytas Vytauto didžiojo užsibrieštos politinės programos minimumas. Tai vyko baigiant pasitraukti iš gyvenimo pirmajai jo palikuonių kartai. E. Galutinis Lietuvos pasitraukimas iš Rusijos. Jau 15 amžiaus 70-mečio pradžioje Lenkijai laimint 13 metų karą, Kazimieras iškilo kaip galingiausias vidurio Europos rytinės dalies monarchas. Jo sėkmė Prūsijoje ir tam tikras, nors ir sunkiai abiejų pusių suvokiamas pusiausvyros tarp Lietuvos ir Lenkijos atsiradimas sutapo su Jurgio Podebradiškio sunkumais Čekijoje. 1462 metais popiežius Pėjus II panaikino Prahos kompaktatus, o 1465 metais Čekų diduomenė susiorganizavo prieš karalių į vadinamą Zelenos Horos sąjungą. Tuo galutinai buvo sužlugdytas Jurgio Podebradiškio 1464 metais pasiūlytas Europos valdovų susitarimo projektas turėjo sustiprinti politinį stabilumą ir besiklaustančių vidurio Europos tautinių monarchijų padėtį prieš Romos kurijos ir kylančios Habsburgų dinastijos aspiracijas. Zelenos Horos sąjunga nenorėjo stipriaus karaliaus valdžiaus, bet nelinko ir į Vokietiją. Tai vertė ją ieškoti atramos Lenkijos ir Vengrijos tautinių ir tokiais tapusių dinastų dvaruose. Kazimirui atsirado galimybė užimti Čekijos sostą, tačiau Zelenos horos sąjungos palaikytais neskubėjo. Jogailaitis gerai suvokė turimas galimybės ir nenorėjo, apreipdamas per daug tikslų, kartoti savo vyresniojo brolio klaidų. Visi šie įvykiai stiprino Kazimiero dinasto padėtį vakaruose, tačiau kartu ir prikaustė visą jo dėmesį. Lietuvai šio dėmesio liko tik tiek, kiek valdovui užteko joje išlaikyti valdžią – Kadangi ir paunų tarybos dėmesys buvo nukreiptas į santykių su Lenkija, Lietuvos politika Rusijoje buvo visiškai apleista. Tuo tarpu didžioji Maskvos kunigaikštėjoje pasibaigė vidaus suirutė ir jėgų pusiausvyra didžiulėje Rusijos erdvėje ėmė smarkiai keistis. Bazilius II puikiai jautė Lietuvos politikos pokyčius ir apsukrėjais naudojusi. Laužant 1449 metų sutartį, Tveri 1454 metais buvo priversta visiškai paklusti Maskvai. 1456 metais visiškon Maskvos kontrolin pateko Rezanį. Tais pačiais metais Bazilius II užpuolė Naugardą. Naugardiečiai iš Lietuvos negavo jokios paramos. Tik savo iniciatyvą jų pusėje kovėsi Demetrijaus Šemeko žentas Aleksandras Čartoriskis. Maskva primetė Naugardui Ježelbicų sutartį, labai sustiprinusią pastarojo priklausomybę nuo jos. Formaliai Naugardo valstybingumas nebuvo pažeistas ir orientacijos į Lietuvą šalininkai dar nebuvo likviduoti. Bazilius II stengiasi išlaikyti 1449 metų sutarties pripažinimų regimybę. Pasyvę Kazimiero laikyseną Rusijoje iš pažiūraus pateisino dvi praeities iliuzijos. Viena jų – vis dar sklandantis ankstesnio Lietuvos politinio įdirbio įvaizdis. Puikiai aprašęs 15 amžiaus vidurio rytų Europą, bizantiečių istorikas Laonikas Halko Kondilas lietuvius apibūdino kaip karingą ir galingą tautą. Antroji iliuzija – totorių chanų suzerenitetas rusų žemėms. Baigę jas suvienyti didėjai Maskvos kunigaikščiai vis dar jį pripažino. Šitaip Lietuva orientavosi į praeitį, o Maskva – į ateitį. Lietuvos įtakos Rusijos erdvėje nykimas sutapo su centro administravimo stiprėjimu pačioje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijui. Tuo pačiu tarp Lietuvos valstybėje priklausančių ir nepriklausančių rusų žemių ėmė ryškėti ne vien politinė takoskyra. Norinti išlaikyti Lietuvos įtaką Rusijoje diduomenės dalis, siekia išsaugoti sričių kunigaikščių elitui jo turimas valdas abipus Lietuvos valstybės sienos. Kadangi nuo 60-mečio antrosios pusės tokios galimybės ėmė sparčiai išsiaurėti, tos dalies elgesys darėsi vis sunkiau nusakomas. Šiuo metu ji dar trukdė į Maskvai, bet rytoj galėjo būti ir atvirkščiai. Numatė Kazimiras tai ar ne, bet dėl to jis nenorėjo varžyti savo dinastinės politikos ir pastarąją lėmė jo padėtis Lenkijoje. Tačiau ta pati dinastinė politika kartu vertė jį atsižvelgti ir į Romos kurijos siekius, o tai norum nenorum kėlė bažnytinės unijos klausimą. Dalis Lietuvos tačiatikių elitų tikėjusi per ją pagerinti savo padėtį. Palankiausiai uniją žiūrėjo ponų taryba, kuriai nepatiko vis labiau aktyvėjanti Maskvos metropolito veikla. Jau 1456-1457 metais imta rūpintis gauti nepriklausomą nuo Maskvos metropolitą. 1458 metų vasaros rudens sandūroje tai buvo padaryta, pritariant Romai, atskirų Kievo metropolitu buvo iškeltas Unitas Grigalius. Jam paklusto dalis didžiosios Lietuvos kunigaikštijos stačiatikių vyskupų. Maskvos metropolito Jonato protestai buvo atmesti. Šie įvykiai susilaukė atgarsio ir už Lietuvos valstybės ribų. 1458 metais kovo mėnesį išrinktas naujas Naugardo arkivyskupas Jonatas delsė pripažinti Maskvaus metropolito dvasinę valdžią. Grigaliaus iškelimas sutapo su naugardiečių pasiuntinybės atvykimu į Lietuvą. Naugardiečiai prašė paskirti kunigaikštį kai kuriems priemieščiams. Juo tapo Jurgis Ostrogiškis. Tai teikė vilčių, kad Naugardo arkivyskupas paklus Kievo metropolito važnytiniai jurisdikcijai. Tačiau jokios esminės paramos iš Lietuvos jo šalininkai Naugarde nesulaukė. 1459 m. sausį Naugardo arkivyskupas prieimė šventimus iš Maskvos metropolito, o tų pačių metų rūpjūtį Jurgis Ostrogiškis paliko Naugardo žemę. 1459 m. pabaigoje metropolitas Jonatas Maskvoje sušaukė bažnytinį susirinkimą, norėdamas pasmerkti Kievo metropolitą Grigalių. Iš didžiosios Lietuvos kunigaikštijos į Maskvą perbėgo Černigovo vyskupas, tačiau į Maskvos susirinkimą netvyko Naugardo arkivyskupas ir tverės vyskupas. Šie sviravimai tik dar labiau išryškino dvasinės jurisdikcijos takauskyrą, besiklaustančią aplink Lietuvos valstybinę sieną. Apskritai Kievo metropolija didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje įsitvirtino. Jei 15 amžiaus pradžioje tuo rūpinosi didysis kunigaikštis – tai trečiame šio amžiaus ketvirtyje tai tapo Lietuvos tačiatikių elito interesu. Savo ryšiais su Unija šis elitas skyrėsi ir nuo Konstantinopolio, kurio patriarchas 1458 metais galutinai nutraukė ryšius su Roma. Tačiau požiūris į Uniją Lietuvoje nebuvo vienareikšmis. Jos nenorėjo Alelkaičiai ir Jurgis Alšėniškis. Jie net pripažino Maskvos Jonatą – 1459 m. rudenį atvykus popiežiaus legatui Mikalojui Jegupičiui, Brastos susirinkime įvykusiame 1460 m. pavasarį Grigalius buvo galutinai patvirtintas metropolitu, tačiau Smolensko ir Bransko vyskupai pakluso Maskvos metropolitui. Politinių Lietuvos ryšių nykimas rusų žemėse už Lietuvos valstybės ribų – buvo tik vienas reiškinių lemiančių didžiosios Lietuvos kunigaikštijos rusų žemių atskirą raidą. Nors ir silpnas šių žemių bajorija išskyrė savo elitą, kuriuo rėmėsi valstybės vietininkai. Jis buvo įtrauktas į atsirandančias luominės struktūras. Dvasinės tačiatekių pareigybė šis elitas vis labiau laikė savo veiklaus lauku. Ar Romai, ar Konstantinopoliui priklausanti Kijevo metropolija buvo geriausias tokių laukų garantas. Nuo Grigaliaus paskirimo momento jau nebebuvo pertraukų, reikalaujančių atnaujinti didžiausios Lietuvos kunigaikštijos tačiatikių metropoliją. 1468 metais Grigalius atsisakė paklusti Romai ir gavo Konstantinopolio šventimus. Tradiciniu rusų bažnyčios požiūriu, tuo įsigijų pranašumą prieš tokių šventimų neturėjusi Maskvos Jonatą, galbūt net ir puoselėjo savo prerogatyvų plėtimo į visas rusų žemės iliuzijas. Tačiau esamoje padėtyje lėmė ne šventimai, bet reali pasaulietinių valdovų globa. Unijos klausimas, kaip ir santykiai su Konstantinopoliu, darėsi daugiareikšmis. Ne šiuo metu apaštalų sostas užmės geryšių su Maskvos valdovais – ir ėmė puoselėti jų pritraukimo iliuzijas. Šiomis aplinkybėmis unijos idėja vis akivaizdžiau rado atgarsį būtent rusų bajorų elite. Vienu žymiausių tokios krypties atstovų tapo Soltanų šeima. Kazimiero dvariūnis Aleksandras Soltanas savo kelionės į Jeruzalę metu 1467-1469 metais 1468 metų vasarą aplankė popiežių Paulių II. 1471 metais jis ir jo brolis Jonas atvyko į Romą pas popiežių Sikstą IV. Unijos reikalais rūpinosi gavęs Lietuvoje fundaciją Bernardinų ordinas. Rusų bajorų elito įsitraukimas į Lietuvos valstybės tarnybą silpino jo ryšius su sričių kunigaikščiais. Tuo naudojosi centro valdžia. 1471 metų pradžioje mirus Simonui Alelkaičiui 1470 metais gruodžio 3 dieną Kijevo vietininku buvo paskirtas ne jo brolis Mykolas, bet Jono Goštauto sūnus Martynas. Martynui Goštautui teko palaužti Kijevo diduomenės pasipriešinimą ir savo postą užimti jėgą. Tačiau po septyniarių metų Kijeve lankęsis Venecijos pasiuntinys Kasparas Kontarinis jau paliudijo apie familiarius naujojo vietininko ir jį supusių rusų bajorų santykius. Pats Martynas buvo vedęs tačiatikę Jurgio Alšeniškio dukterį Mariją. Bernardinų veikla ir kiti veiksniai netrukus ėmė duoti rezultatus. Į katalikybę ėmė pereiti valdovo tarnyboje iškilusių rusų bajorų šeimų atstovai. Tokie pavyzdžiui buvo Jonas Sapiega, Jonas Iljeničius, Didysis kunigaikštis ir ponų tarybos katalikiškųjų dauguma akivaizdžiai spaudė stačiatikių bažnyčią, varžydami naujų cerkvių statybą. Rusų feudalinio elito reakcija į tai buvo ne viena reikšmi. Kunigaišių tarpe vyravo pasipiktinimas, bajorų elitas labiau linko į bažnyčių uniją. Ryšiai su rusų žemėmis anapus Lietuvos valstybės sienos labai susilpnėjo, o luomenė rusų bajorų orientacija į Lietuvos teisinę sistemą išaugo. Tai sutapo su pauslinkiais visos valstybės mastu, o geriausiai tai atspindėjo ponų tarybos pasikeitimas. Jos daugumą sudarė nauja karta, kurios ne vienas atstovas iškilo asmeninių paslaugų valdovo tarnyboje dėka. Šie procesai buvo svarbus ateities raidai ir įvykiams, Tačiau šiuo metu jie tik lydėjo Lietuvos ryšių nykimą Rusijoje, inertišką Lietuvos politiką, neįvertino ir pokyčių totorių pasaulyje. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje – pasikliovė tradicinę sąjungą su Krymo Hanatu, o jo ir didžiosios ordos nesutarimus laikė eilinių politinių manipulacijų galimybę. Pripažįstamas totorių chanų suzerinitetas jos valdomose rusų žemėse nuo Vytauto didžiojo laikų buvo tik iliuzinis, nes ieškojęs Lietuvoje prieglopščio Tohtamišas atsisakė nuo šių žemių duoklių. 1461 metais Hadži Girėjus išdavė raštą pavesdamas didžiajam Lietuvos kunigaikščiui ne tik jo valdomas rusų žemės, bet ir Naugardą. Tačiau Maskvai stiprėjant, totorių valdžia Rusijoje kaip tik silpo. Kazimirui ji buvo atsvara, išlyginanti jų neveiklumą. Dabar išnyko ir ši atsvara. Lietuva gerino santykių su didžiaja orda, laikydama tai savo gerų santykių su Krymu papildymu. O iš tikrųjų, buvo kuriama prielaida santykiams su Krymu pablogėti. Hadži Girėjus dar laikėsi tradicinės draugiškos pozicijos. 1465 metais popiežiaus pasiuntiniui Liudvikui Bononiečiui jis pažadėjo stoti prieš turkus, jei prieš juos stos Kazimiras. Pastarojo nuomonę tuo klausimu 1463 metais zondavo Pijus II ir Venecijos Respublika. Bet visą tai iš esmės ir liko vien planais – Lenkai tik padėjo 1465 metais Moldavams iš turkų parankinių atsimti Kiliją. Turkijos, kaip ir Maskvos, įtakai plisti ypač aktualioje Lietuvai erdvėje nebuvo trukdoma. Nebuvo šiuo atveju sujungtos Lenkijos ir Vengrijos jėgos, nes Motiejus Hunijadis tapo didžiausia Kazimiero dinastinės politikos kliūtimi. Tuo tarpu naujasis – Nuo 1462 metų didysis Maskvos kunigaikštis Jonas III surado bendrą kalbą su galinga Kryme Širinų giminė 7-80 mečio sandūroje. Tai turėjo didelę įtaką ateičiai. Pabrėždamas, kad laikosi 1449 metų sutarties, Jonas III 1462 metų pabaigoje ar 1463 metais pasiūlė Kazimierui ją atnaujinti. Suvokdamas tikrąją šio pasiūlymo prasme, Kazimieras jo nepreimė, tačiau Lietuvos reikalus Rusijoje ir toliau paliko saveigai. Didžiai Maskvos kunigaikštėjai sparčiai stiprėjant, Naugardas tapo vieta, aiškiai parodančia šių pokyčių išdavas. 1470 metų lakryčio pradžioje mirė Naugardo arkivyskupas Jonatas bandęs laviruoti tarp Kievo ir Maskvos metropolitum arkivyskupu buvo išrinktas nebejotinas Maskvos šalininkas Teofilis. Savaitę prieš tai į Naugardą atvyko Mykolas Alelkaitis. Maskvos šalininkai užvaldė dvasiniais, Lietuvos pasaulietinės valdžios pozicijas. Pastarieji būrėsi aplink Velionio posadininko Izauko Boreckio sūnus ir jiems vadovavusią energingą jų motiną Istorijoje žinoma Mortos posadininkės vardu. Teofilis išvyko į Maskvą gauti šventimų iš metropolito, o Naugardo viečiai, valdančiųjų sueiga, ne tik iškėlė kunigaikščių Mykolą Alelkaitį, bet dar ir pareikalavo Naugardo siuzerenu pripažinti ne didįjį Maskvos, o didįjį Lietuvos kunigaikštį. Literatūroje iki šiol ginčiamasi, ar Mykolas Alelkaitis veikė savo iniciatyvą, ar nurodžius Kazimirui – Taigi neatskleistas ir pastarojo vaidmuo 1470-1471 metų Naugardo įvykiuose. Tai yra aišku, kad paskutinėmis 1470 metų dienomis atvykęs į Lietuvą Kazimiras buvo nusprendęs Mykolo Alelkaičio neskirti Kijevo vietininku. Mykolas liko Naugarde. 1470-1471 metų žiemą didžiojoje ordoje Maskvos pasiuntinys Grigalius Volninas susidūrė su Lietuvos agentu totoriumi Kirėjumi. Kirėjų siuntė Lietuvos valdžia, tačiau neaišku, ar tai padarė kažkurie dignitoriai ar pats didysis kunigaikštis. Kazimiras Lietuvoje išbuvo iki vėlyvo 1471 metų pavasario, pasirūpinęs patikrinti šiaurės rytų pasienio pilių būklę. Naugardiečiai 1471 metų pavasarį surašė Lietuvos ir Naugardo kariniai sąjungos sutartį. Tačiau vargu ar Kazimiras ją patvirtino. Reikia atsižvelgti į tai, kad Lenkijos diduomenė atsisakė Kazimirą paremti pinigais – Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos pietinės žemės nusiaubė Krymo totoriai, o 1471 metais kovo 22 dieną mirė Jurgis Padebradiškis. Jo mirtis keitė visą vidurio Europos dinastinę situaciją. Jei Kazimiras ir buvo pritaręs naugardiečių veiksmams, dėmesio jiems skirti 1471 metų pavasarį jis jau nebegalėjo. Nors ir pavėluotai, Į nušalinimą iš Kievo sureagavo ir Mykolas Alelkaitis. 1471 metais kovo 15 dieną jis paliko Naugardą. Garsioji Rusų Respublika buvo pasmerkta didžiojo Maskvos kunigaikščio dispozicijai. Ilgai laukti nereikėjo. 1471 metų vasarą ją įsivežė Maskvos kariuomenį. Žalgirio mūšio 61 metinių išvakaryse – įvyko Vytauto didžiojo rusiškosios politikos kruvinos laidotuvės. Naugardiečiai Liepos 14 dieną buvo skaudžiai sumušti prie Šelonės upės. Korostiniai sutartimi Jonas III padiktavo jam savo sąlygas. Naugardo valstybingumas formaliai dar išliko, tačiau jis buvo paskeltas didžiojo Maskvos kunigaikščio tėvonyje, o jo užsienio politika griežtai kontroliuojama. Lietuvos kariuomenė prie šeloniais nesikovė, tačiau šios upės pakrantėse buvo galutinai pašalinti jos įtakos Rusijoje likučiai. Ne, Lietuva dabar jau lėmė dar išlikusių Maskvos protektoratų – Naugardo, Pskovo, Tverės, Rezanės galutinio prijungimo laiką ir pobūdį. Toks buvo akivaizdus Kazimiero dinastinės politikos rezultatas. Iš tikrųjų šis akivaizdumas pridengė kur kas gilesnę esmę – nesustabdomą Rusijos vienymusi procesą – Didžioji Lietuvos kunigaikštyje, sukoncentravusi pastangas rytuose, galėjo keliais dešimtmečiais šį procesą sulėtinti, bet negalėjo jo sustabdyti. Prie šelonė žlugo Vytauto didžiojo politikos raidį, bet ne jos esmi. Šiai esmė ekspansija į rytus buvo tik viena iš daugelio priemonių turėjusių įtvirtinti Lietuvos vietą Europoje. Nemažiau svarbiaus priemonės buvo vokiečių ir lenkų grėsmės pašalinimas, ryšiai su vidurio Europos šalimis bei struktūriniai Lietuvos integracijai į jų regioną. Gilindama takoskirą tarp Lietuvos valdomų ir likusių rusų žemių, Kazimiero dinastinė politika norum nenorum kaip tik padėjo šią integracijai. Ir šie amžininkų ir paties jo gailaičio sunkiai suvokti poslinkiai, kai parodė netolima ateitis, sukaupo atpirko Lietuvos praradimus anapus jos rytinės valstybinės sienos. 1472 metų pradžioje apaštalų sostas žengė konkrečius žingsnius, kad pritrauktų didžiąją Maskvos kunigaikštėje prie bažnyčių unijus. Jonui trečiajam tai buvo tik manevras tarptautiniam savo ryšiams išplėsti ir vesti popiežių globojamą paskutiniojo Bizantijos imperatoriaus Konstantino XI dukteriečią Zoją, Zofiją, paleologiją. Šis manevras sulaukė tam tikro atgarsio didžiausios Lietuvos kunigaikštijos rusų žemėse – bajorų elito linkimą prie unijos šį kartą palaikė ir kunigaikščiai, nenorėta perleisti šios iniciatyvos Maskvai. 1473 metų pradžioje didelė pasauliečių ir dvasininkų grupė kreipėsi į popiežių prašydama sujungti bažnyčias. Prašymas buvo pakartotas 1475 metais, o dar kartą atnaujintas 1477 metų kovo mėnesį, renkant naują Kievo metropolitą Mizaelį. Pas popiežių Sikstą IV išvyko nemaža delegacija vadovaujama Mykolo Lelkaičių. Tačiau Romos kurie šios iniciatyvus neparimi. Ir Maskvoje, ir Lietuvoje šie bandymai, organizuojant plačią antiturkišką koaliciją, nieko nereiškia, todėl jais nustota domėtis. Laikinas tačiatikių kunigaikščių pritarimas unijai buvo tik eilinis žingsnis savo padėčiai išsaugoti. Nieko iš to nelaimėję, jie netrukus vėl ėmė priešintis unijai, jai kaip ir anksčiau nepritarė Konstantinopolio patriarchas Rapolas. 1476 metais jis paskyrė unijai priešišką atverės vienuolį Spiridoną Kievo metropolitu. 1477 metų pavasarį Spiridonas pasirodė didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. Kai kas jį čia palaikė. Įsikišo ponų tarybą, jis buvo įkalintas, pasitraukęs į Rusiją, vėliau užgarsėjo savo poleminiais kūriniais. Unijai pritarė Kievo metropolitas Mizelis, Kievo Pečerus vienuolino arkimandritas Jonas, Vilniaus šventosios trejybės vienuolino arkimandritas Makarijus. Vis labiau ryškėjo bajoriškasis unijos palaikymo pobūdis – Stačiatikių kunigaikščių pozicijos akivaizdžiai silpnėjo. Šie poslinkiai stiprino Lietuvos valstybės struktūrą. Tačiau išorėje auganti Maskvos galybė pradėjo veikti totorių hanatų tarpusavio santykius. Antroje 70-mečio pusėje jau ne Kazanė puolė Maskvą, o Maskva Kazanę. 1466 metais mirus Hadži Girėjui Kova tarp jo sūnų į savo verpetą įtraukė ir Maskvos diplomatiją, vienareikšmiškai priešišką didžiai ordai. Lietuvos diplomatija medžiojo du kiškius. 1467 metais buvo atnaujinta sąjunga su laikinai Kryme laimėjusi Nur Dauletu, kuris 1467 metų pabaigoje ar 1468 metų pradžioje pakartojo Tohtamišų ir Hadžį Girėjaus rusų žemių dovanojimus Lietuvai. Tačiau jau 1468 metų Liepos mėnesį valdžią paėmė kafos remiamas Mengly girėjus. Galingas Širinų klanas su juo nesiskaitė ir aiškiai linko į Maskvos pusę. Tuo tarpu diplomatinė Lietuvos veikla nukrypo į didžiąją ordą, kurios Hano Achmeto brolis 1469 metais nusiaubė Kijevo, Volynės ir Podolės žemės. Kazimierą aplankė Achmeto pasiuntinys. Sėkmingai 1471 metais pasibaigė minėtoji sinchroniniai tragiškų Naugardo įvykių pradžiai Kirėjaus misija. Tačiau ir šiais laimėjimais pasinaudoti sutrukdė Kazimiero dinastiniai interesai. Jam pavyko gauti Čekijos saustą savo vyriausiajam sūnui Vladislovui ir tai įvėlė jį į karus su motiejumi Hunijadžiu. Kai 1472 metais Ahmetas puolė Maskvą, jam nebuvo padėta. Nors Jonas III ir po to pripažino totorių viršenybę, bet duoklę ėmė mokėti jau nereguliariai. Lietuvos politinis įdirbis dar kažkiek veikė. 1472 metais Liepos 27 dieną Kazimiras Krokuvoje patvirtino seną sąjungo su Krymu sutartį. Dar tais pačiais metais trakų vaivada Bagdonas Sakavičius ir didžiojo kunigaikščio sekretorius Jonas Fedorovičius – papildė ją iš Lietuvos pusės.